Pradžios knyga 36 skyrius. Šitie yra Ezavo, kuris yra Edomas palikuonis. Ezavas vedė žmonas, kananietės, Hetito Elono dukterį Ada, Hivo, Cibiono sūnaus, Anos dukterį, Oholibamą ir Basmatą, Izmaelio dukterį, Nebajoto seserį, Ados sūnus Elifazas, Basmatos sūnus Reuelis, Oholibamos sūnus Jaušas, Jalamas ir Korachas. Šitie yra Ezavo sūnus, gimė jam Kanano žemėje. Ezavas pasiemė savo žmonas, sunus, dukteris, visus savo žmonės, gyvulių bandas ir visą nusavybę kurią buvo įsigijęs Kanano krašte ir išvyko į kitą šalį, pasitraukdamas nuo savo brolio Jokūbo. Jų turtai buvo per dideli, kad jie galėtų gyventi kartu, o žemė, kurioje jie buvo ateiviai, nebegalėjo išmaitinti jų gyvulių. Ezavas apsigyveno Seiro kalnyne. Ezavas yra Edomas. Šitie yra Ezavo, Edomitų tėvo, palikuonis, Seiro kalnyne. Ezavo sūnų vardai. Ezavo žmonos Ados sūnus, Elifazas. Ezavo žmonos Basmatos sūnus, Reuelis. Elifazo sūnus, Temanas, Omaras, Cefojas, Gatamas ir Kenazas. Timna buvo Ezavo sūnaus Elifazo sugulovė ir pagimdė Elifazui Amaleką. Šitie yra Ezavo žmonos Ados sūnus. Reuelio sūnus Nahatas ir Zerachas, Šama ir Miza. Jie yra Ezavo žmonos Basmatos sūnus. Civijono sūnaus Anos dukters Oholibamos Ezavo žmonos, sūnus - Jaušas, Jelamas ir Korahas. Šie yra Ezavo sūnų kunigaikščiai. Ezavo pirmagimio Elifazo sūnus - Temanas, Omaras, Cefojas, Kenazas, Korahas, Gatamas, Amalekas. Iš Elifazo kilę kunigaikščiai Edomo krašte. Jie yra Ados sūnus. Ezavo sūnaus, Reuelio sūnus, Nahatas, Zerachas, Šama, Miza, iš Reuelio kilę kunigaikščiai Edomo krašte. Jie Ezavo žmonos Basmatos sūnus. Ezavo žmonos Oholibamos sūnus. Jaušas, Jalamas ir Korahas. Tai iš Anos dukters Oholibamos, Ezavo žmonos, kilę kunigaikščiai. Jie yra Ezavo, tai yra Edomo sūnus, to šalies kunigaikščiai. Horo Seiro sūnus, gyvenę krašte. Lotanas, Šobalas, Cibionas, Ana, Dišonas, Eceras, Dišanas. Jie, Horų, Seiro sūnų, kunigaikščiai Edomo krašte. Lotano vaikai – Horis, Hemamas ir Lotano sesuo Timna. Šobalo sūnus – Alvanas, Manahatas, Ebalas, Šefojas ir Onamas. Cibijono sūnus – Aja ir Ana. Ana Beganydamas savo tėvo Cibiono asilus, dikumoje rado šiltasias versmes. Anos vaikai - Dišonas ir duktė Oholibama. Dišono sūnus - Hemdanas, Ešbanas, Itranas ir Keranas. Ecero sūnus - Bilhanas, Zaavanas ir Akanas. Dišano sūnus, Ucas ir Aranas. Horai, Lotanas, Šobalas, Cipionas, Ana, Dišonas, Eceras ir Dišanas. Horų kunigaiščiai Seiro krašte. Šitie karaliai valdė Edomo kraštą, kai izraelitai dar neturėjo savo kilmės karaliaus. Edome karaliumi buvo Beoro sūnus Bela. Jo miestas vadinosi Dinhaba. Belai mirus, jo vietą užėmė Jobabas, Zeracho iš Bocros sūnus. Jobabai mirus, vietoj jo karaliavo Hušamas iš Temano šalies. Hušamui mirus, sostą paėmė Bedado sūnus Hadadas, kuris sumušė Midjaną Moabo laukuose ir kurio miestas vadinosi Avitas. Hadadui mirus, jo vietą užėmė Samla iš Masrekos. Samlai mirus, karaliavo Saulius iš Rehoboto. Sauliui mirus, sostas atiteko Ahboro sūnui Baal Hananui. Ahboro sūnui Baal Hananui mirus, jo vietą užėmė Hadaras. Jo miestas vadinosi Pavas. Jo žmona buvo vardu Mehetabelė. Ji buvo Me Zahabo dukters Matredos duktė. Ezavo kunigaikščių vardai pagal jų kilmę ir vietos pavadinimą. Timna, Alva, Jetetas, Oholibama, Ela, Pinonas, Kenazas, Temanas, Mipcaras, Magdielis, Iramas. Šitie Edomo kunigaikščiai gyveno jų nuosavime krašte. Ezavas, Edomitų protėvis.